Una és el 91.6 de la FM i l'altra a través d'internet www.rtv-mitgefm.com. Doncs què és el que tenim pensat a fer avui? Doncs començarem eh, coneixent quin és el temps que ens depara per les properes hores, després eh, ens anirem a conèixer els horòscops del dia, també re revisarem les portades dels diaris i, evidentment, com no podia ser d'altra manera, doncs sabrem què és el que va passar tal dia com avui. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa, un programa que barregem amb música d'altres estius, músiques com la que escoltes ara mateix i que es diu Tu, de Sergio Dalma. No. D'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui donant la benvinguda a la Judit Guiu. Molt bon dia, com estàs? Bon dia. I també, <laughs> també tenim a nosaltres al Francisco Miguel, que no podia ser d'altra manera. Atenció que ens queden dos dies, és a dir, demà i demà passat, i ja ens anem de vacances. Amb la qual cosa, doncs, eh, des d'aquí el que sí que volem desitjar-vos és que passeu un bon estiu. Nosaltres continuem escoltant Música. Doncs resulta que l'estiu del 2011 va sorgir, sorgir a Sergio Dalma, que va agafar una cançó de la dècada dels 80 i li va donar aquesta forma. Això es diu Tu. Tu. I el que farem ara mateix doncs, és conèixer què és el que ens depara el temps per les properes hores. Podreu anar a la platja o no? Doncs això depèn del que ens digui aquest senyor que tenim ara mateix aquí. Dimarts encara insegur, amb una miqueta de tot. Tindrem ja algunes clarenes, sobretot a partir del migdia. Però al matí i fins al migdia, molt ennuvolat i encara amb risc de ruixats i alguna tronada. Serà més aviat dispersos de distribució irregular, però es poden presentar en qualsevol moment del matí i fins al migdia, puntualment encara en força i amb un descens contundent de la temperatura. Les màximes difícilment passaran més enllà dels 24-25 graus, després d'unes mínimes de l'ordre dels 17 a 18, per tant amb un ambient notablement fresc, però que serà un vist i no vist, perquè a partir de dimecres, tot dimecres, climàtiques tot dijous i tot divendres, torna el sol i tornen a pujar les temperatures. Y es que lo que pasa es que estoy cambiando y me gustaría que cambiaras conmigo. Últimamente no sé qué pasa. Me siento rara, no me siento bien conmigo. Y es que lo que pasa es que estoy cambiando. Y me gustaría que cambiaras conmigo. Sabes, amor, que hemos hablado. Y no sé qué pasa que no lo conseguimos. Y hoy no Doncs ara mateix 23 graus el que estem suportant, el que se'ns està sufocant en el dia d'avui. Doncs ens remuntem novament a l'estiu del 2011 i aquesta noia que escoltes ara mateix es diu Rosario i aquest tema Estoy cambiando. Puedes engañar Molt bé, doncs tenim amb nosaltres a la Judit Guigu i amb ella doncs, el que farem ara mateix és repassar què és el que ens diuen els horòscops per al dia d'avui. Si us sembla, comencem per àries. Els detalls units a la feina dura us donaran les compensacions que buscàveu i us mantindran lluny dels problemes. Com més feu i menys parleu, doncs més lluny anireu. I ara anem a, cranc. Una conversa us porta un altre enfocament per fer les coses. Relacioneu-vos amb qui creieu talentós i treballeu en equip. Utilitzeu la confiança per atreure els altres. I els de balança el que ens diuen és que la teva amplitud de mires es veurà agegantada espectacularment després d'una conversa amb un vell conegut. La seva evolució i la seva història et serviran d'exemple i t'ajudaran a seguir el teu camí cap al lloc on vols anar. Doncs tot, tot anirà bé. Doncs Capricorn, busqueu les respostes i recuperareu informació que pugui ajudar-vos a disminuir l'incertesa que teniu respecte d'una relació. Invertiu en les, en les vostres capacitats. I pel que fa a Taura, el que ens diu és que no estaràs d'humor per certes bromes que algun dels teus companys intentarà gastar-te, però no és convenient en cap cas que deixis dur per la ràbia. Simplement digues-li educadament doncs, que avui no és el teu dia i si cal, doncs explica-li que prefereixes estar sol. <clears throat> Lleó, feu canvis positius. Us sentireu impulsius, però penseu molt abans d'actuar. Massa d'alguna cosa us porta sofriments. Ocupeu-vos més per aprendre i pujar posicions. I ara, els d'Escorpí, el que els hi podem dir és que la passió marqui el camí. Si mostreu una forta inclinació per un projecte, persona o causa, doncs atraureu l'atenció. Podeu fer la diferència que porti canvis. I ara anem cap a Aquari. Els vostres interessos variaran i la vostra habilitat per reconèixer les tendències per guanyar diners atraurà l'atenció. Penseu a començar un negoci petit en base a casa. I els bessons que ens diuen doncs, que hi ha decepció emocional. No oferiu els vostres diners, ajuda o altres sense informació significativa de cap a on van les vostres contribucions i com seran utilitzades. I ara anem a Verge. No deixeu que s'imposin les emocions. La incertesa respecte d'un negoci o societat personal és clara indicació que necessiteu alguns canvis. I el Sagitari el que diu és que el teu millor dia de la setmana serà amb tota probabilitat avui, almenys si deixes una mica d'espai per divertir-te i entretenir-te envolta de gent estimada amb qui et trobis veritablement a gust i no hagis d'aparentar ser una altra persona. I per últim, peixos, és que no us contingueu. Mantingueu-ho tot a la vista a fi d'evitar que us acusin del que no heu fet. Concentreu-vos en la llar, la família i a millorar la vostra situació financera. Doncs ja ho sabeu, això és el que ens diuen avui els astres, els horòscops, el que fem ara mateix, doncs escoltar aquesta noia que va sortir d'Operació Triunfo, precisament. Es diu Nena de Conte i aquest tema Perdida. Perdida. Doncs el que escoltes, el que escoltaves ara era la música de nena de Conte amb aquest tema perdida. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que fem és llançar-nos a la piscina perquè, atenció, al tema que escoltareu tot seguit doncs va tenir el seu, el seu èxit en l'estiu del 2011. Estem parlant de Mario Álvarez i amb aquest tema que es diu Voy a ser yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. No sé por qué, pero me siento algo distinto, como encerrado en un laberinto del que ya no sé salir. Pero hoy todo va a cambiar, hoy todo va a brillar, será un nuevo amanecer. Hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes, voy a pintar el mundo con sonrisas y color, voy a hacer Cerrarlo en un cajón. Y hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes. Y voy a perfumar el mundo con esencias de amor. Cambiando las penas con poesía. Hoy voy a ser yo mismo, voy a ser yo. Doncs no deixis de moure't i continua ballant amb aquest tema de Mario Álvarez. L'estiu del 2011 ens portava aquest tema, Voy a ser yo, i a més aquí posa Luque Remix 2011, és a dir, una explicació del que és Voy a ser yo. Molt bé. Y no sé por qué, ya no me entré me destruye tanta calma, todo está tan gris. Pero Todo va a cambiar, hoy todo va a brillar, será un nuevo amanecer. Hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes, voy a pintar el mundo con sonrisas y color, voy a aferrarme a vivir la vida y todo lo malo encerrarlo en un Doncs us sembla el que podem fer ara és repassar una mica què és el que diuen les portades dels diaris d'avui. Comencem dient que la corrupció està present en les portades de tots els diaris de Barcelona i Madrid de diferents maneres. Doncs continua creixent el cas Pujol, Mates ha ingressat a la presó i el rei ha pres mesures per evitar en el futur que la monarquia es vegi esquitxada per escàndols com els que ara aguanta per obra i gràcia a l'Urdangarín. El primer d'ells doncs, va prenent cos i promet material de combat suculent en les pròximes setmanes fins que s'expremi a fons l'enorme núvol de sospita que enfosqueix el clan Pujol. Doncs tots els seus membres apareixen ja com a sospitosos de formar part d'un tinglado de gran alçada i enorme capital que hauria manipulat amb fins purament patrimonials i al marge de la llei herències, desviaments, corrupcions i donacions. De moment, doncs, només són sospites, més o menys eh, fonamentades, però que a mesura que eh, passen els dies eh, porten nous noms i nous casos. Avui la novetat es diu Oleguer Pujol Ferrusola, que està en l'ull d'anticorrupció i enfilat per una investigació igual que els seus germans, el Jordi i l'Oriol, i se'l relaciona amb operacions de fins a 3.000 milions d'euros. Va, va per llarg la cosa, eh? Pel que fa a l'exministre Aznar i expresident de les Balears, per fi ha entrat a la presó, encara que només sigui per 9 mesos, per a una causa menor encara ha d'afrontar judicialment la part important dels delictes que se li imputen i que li va permetre, entre altres coses, comprar-se un palau i revestir-lo de luxe fins a l'extrem de col·locar escombretes de disseny al vàter. Un tercer front l'ha protagon... protagonitzat Felip VI, que en honor a les seves promeses de transparència i honestedat, ha prohibit a la família reial entrar en negocis privats, com per exemple va fer el seu cunyat Urdangarín un noble i encomiable propòsit. En aquest sentit, no estaria de més que algú de l'entorn de la monarquia expliqués algun dia quines funcions o missions van complir en el seu moment als voltants de la Zarzuela durant el regnat de Joan Carles, personatges dubtosos com Manuel Prado i Colón de, la Car de Carvajal i Javier de la Rosa per allò de l'exemplarietat. Doncs a més del fons de la corrupció i la premsa, manté calenta la qüestió sobiranista i destaca en les seves primeres pàgines la reunió Rajoy-Sánchez en què, segons sembla, només van coincidir a rebutjar la consulta catalana per inconstitucional. En tota la resta, els antípodes, fins a l'extrem que el president hauria traslladat al seu interlocutor la seva opinió contrària a al projecte estrella del nou PSOE, és a dir, al federalisme. I ara sí, ara anem cap a les portades dels diaris a veure què és el que ens diu en primer lloc al país. Doncs Rajoy i Sánchez eh, coinciden, coinciden en que no haurà consulta ilegal. Matas ingressa en la càrcel de Segovia per corrupció, Mas trata de forzar la dimissió de Pujol antes de viajar a Madrid El rey impone un código de honestidad y transparencia para su familia. Rusia, debe pagar 37.000 millones por expropiar la petrolera Yukos. Y del país ens en cap Mundo. ¿Quién ens diu el diari El Mundo? Doncs a Rajoy y Sánchez solo coinciden en la ilegalidad de la consulta. Los asesores de más le advierten que la independencia le costará un 2% del, del PIB, del, precio bruto, el exministro, el Matas entra en prisión. Investigan por blanqueo varias operaciones de Uruguay Pujol. El rey prohíbe los negocios privados a los miembros de la familia real. Y el gobierno da marcha atrás y solo grabará el despido a partir de 180.000 euros. Del mundo, anem a la ABC. Rajoy recuerda a Sánchez los riesgos de la aventura federalista. El presidente del gobierno y el nuevo líder socialista coinciden en el carácter ilegal de la consulta Además, Don Felipe introduce mayor transparencia y control en la corona. Una auditoría externa fiscalizará las cuentas de la Casa del Rey. Y ahora veurem que es el que dio la portada de la Razón, Alianza contra la consulta. En su primera reunión, el presidente del gobierno y el líder del PSOE coincidieron en el no rotundo al referéndum ilegal. Felipe VI prohíbe trabajar en el sector privado a miembros de la familia real, Pujol deberá renunciar a su pensión, los despidos inferiores a 180.000 euros estarán exentos de IRPF. I ara ens anem de la raó a la vanguardia. El rei prohibeix a la seva família treballar en el sector privat. Matutes compra el Fortuna per 2,2 milions. Rajoy també descarta la proposta de reforma constitucional de Sánchez la Fiscalia investigarà el patrimoni de la família Pujol i les nou preguntes clau de, claus del cas. Del diari La Vanguardia ens anem cap al periòdico a veure què és el que ens expliquen. Doncs 200 nens han mort sota les bombes a Gaza. El setge judicial sobre els Pujol s'estreny. Mates entra finalment a la presó de Segovia. Rajoy i Sánchez només coincideixen en el rebuig a la consulta. Messi segueix imputat tot i haver pagat a Hisenda. I del periòdico anem al diari Ara. Acorralat. La sobirania unilateral costaria al mes 4.500 milions. Mates a la presó. I per últim, doncs el que fem és eh, repassar la portada del diari El Punt Avui. El que ens diu és màxima pressió a Pujol. L'estat català tindria un guany fiscal d'11.600 eh, milions coincidim, la consulta és il·legal i no es pot celebrar. Doncs això és el que diuen les portades dels diaris en el dia d'avui. Doncs pel que m'estic fixant, el que van fer a l'estiu del 2011 va ser agafar música dels 80, donar-li una mica de marxa, canviar-la una mica i, i fer, fer cançons com aquesta. Es deia Bulden I'd Be Good, ens aportava Nick Kershaw des de la dècada dels 80, però aquí ens diu també que aquesta versió, aquesta que, que estem escoltant, doncs està versionada també per Angry Kids. Doncs Bulden I'd Be Good, l'escoltem. Doncs déu nhi -do el ritme que ens portaven les diferents músiques de l'estiu del 2011. Avui hem buscat en aquest any per trobar joies com per exemple aquestes. El que fem ara mateix doncs, és saber què és el que ens depara, què és el que va passar tal dia com avui i això us, ho, us oferim a través d'aquest espai que es diu Quin dia som? Quin dia som? Quin dia som? avui 29 de juliol se celebra, entre altres, Santa Marta, Sant Adam i Sant Marc. El 29 de juliol del 1921, a Alemanya, Adolf Hitler es converteix en el líder del Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys. Hitler era considerat dins el seu partit com a gran orador i en va començar a assumir el control. El 29 de juliol del 1836 a París es va inaugurar l'Arc del Triomf, encarregat el 1808 per l'emperador Napoleó com a record de la victòria d'Austerlitz. El 29 de juliol de 1914 neix a València l'escriptora Beatriu Sivera. Les seves obres descriuen el costumisme valencià i la vida quotidiana. Entre el cel i la terra, una dona comuna i Vides alienes del 1975, Premi Víctor Català. Quin dia som? Gemma Solves, La Xarxa. yeah, who the hell confused ya? I gave you my world, my life, my love, still you complain, you's a loser. If nothing I do is good enough, girl, then you's a plain abuser. And I can't handle this. I wanna carry on, but I don't really know if I'm the man for this. You scandalous and hopeless. You blur my focus. I bought you the moon and gave you the stars, and you don't even know it is. You know you fine, but you just waste my time. Cause all you want is cars, Venus versus Mars. You're so electrifying, your beauty's out of place. Your lips are so conspicuous, I gotta have a taste. And you reflect the sunshine, it's all up on your face. Your love just got me feeling like I'm floating out of space. I wanna share the well with you, living amongst the stars. Cause you deserve a real man, I'll be faithful from the start. There's nothing come between us, baby, our chemistry. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui ens hem trobat una informació que el que ens diu és que l'Ajuntament treu a concurs els projectes per a l'última fase de la remodelació de les cares barates del Bon Pastor. L'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, PMHB, ha tret a concurs els treballs per a la redacció dels projectes dels edificis d'habitatges i que formaran part de la quarta fase de la remodelació de les cases barates del barri del Bon Pastor, a Sant Andreu. Aquesta serà l'última fase per completar la remodelació total de les cases barates del Bon Pastor i comportarà la construcció d'uns 200 habitatges nous aproximadament. La remodelació del Bon Pastor preveu la substitució de 784 cases barates amb problemes d'humitats per un nou barri d'habitatges construïts amb els criteris sostenibles i d'estalvi energètic que el Patronat Municipal de l'Habitatge aplica a totes les seves promocions. La remodelació del barri contempla també la redefinició i la millora de l'espai públic amb l'objectiu de potenciar l'espai viari com a zona de relació veïnal prioritzant l'ús dels vianants per sobre del del vehicles. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha mostrat la seva satisfacció perquè ja encetem la part final d'aquesta remodelació que ha suposat una important millora de la qualitat de vida dels veïns de l'entorn i ha explicat que actualment estem executant les obres per a la construcció dels edificis que conformen la tercera fase de la remodelació, juntament amb les de millora del centre cívic del barri que compten amb un pressupost de més de 770.000 euros i les de reurbanització dels carrers del casc antic per 1,5 milions d'euros. El projecte d'urbanització de la tercera fase del barri del Bon Pastor es troba actualment en fase de redacció. La urbanització seguirà els mateixos paràmetres que les fases anteriors amb l'objectiu de millorar l'espai públic potenciant l'espai viari com a zona de relació veïnal i prioritzant l'ús dels vianants per sobre del de vehicles. Entre les diferents actuacions destaquen l'establiment de noves zones de vianants, instal·lació de jocs infantils i per al gent gran l'eliminació de serveis aèris per substituir-los per xarxes canalitzades soterrades, telèfon, electricitat, etc. L'eliminació de barreres arquitectòniques, la implantació de sistemes més eficients de rec i de sistemes d'il·luminació més eficients i la instal·lació de recollida pneumàtica de residus. L'àmbit d'actuació d'aquesta fase és de 16.563 metres quadrats. L'actuació que el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona està duent a terme al barri del Bon Pastor consta de quatre fases. Els 152 habitatges corresponents a la primera fase es van lliurar l'any 2006 i els 190 corresponents a la segona al 2010. Actualment s'estan duent a terme les obres dels 167 habitatges que conformen la tercera fase de la remodelació del Bon Pastor amb els 200 habitatges previstos a la quarta fase. El PMHB haurà construït al barri més de 700 nous habitatges. Els habitatges d'aquesta darrera fase tindran entre 60 i 90 metres quadrats de superfície útil i seran doncs, majoritàriament de 3 dormitoris. La previsió és que les obres d'aquesta última fase comencin el 2016. La participació dels veïns i veïnes del barri ha estat una constant en el procés de remodelació de les cases barates del Bon Pastor. El 1998 es va construir una comissió de seguiment d'afectats que ha actuat com a interlocutor entre els veïns i les administracions. També es van obrir una oficina d'informació i es va posar en marxa el pla d'acompanyament. Doncs vinga, més música. Música Avui volem parlar d'una entitat dels nostres barris, es diu ASEM Catalunya i organitza una nova teràpia física i emocional amb gossos, a més d'altres activitats que realitza perquè aquestes persones doncs, que tinguin aquest tipus de malaltia doncs, puguin viure molt millor. I tenim a l'altra banda del fil telefònic el president d'aquesta entitat, ASEM Catalunya, que és el senyor Bernardo Gámez. Molt bon dia. Molt bon dia. Pues cuéntanos, eh, ¿qué es lo que estáis realizando estos días hoy en, el ASEM, Cataluña? Pues mira, este, este, mes de julio, como es un mes así, medio de vacaciones, medio de trabajo, mm. lo que hemos hecho son dos actividades, que ahora el jueves este, el día 31, finaliza, que es una terapia con perros amasados, que la hicimos el día 17 y ahora el día 21 repetimos. La hacemos aquí en, la Fabra y en la antigua Fabra Igual en el casal del Barrio. Mm. Entonces eh, la hemos repetido porque tuvimos mucho éxito el primer día, vinieron muchas muchos niños, muchas personas, y bueno, fue un éxito rotundo. Y entonces ahora el jueves este volvemos a hacer eh, aparte del grupo de gimnasia que siempre hacemos, que tenemos un curso que dura como el curso escolar, ahora también acaba el jueves, y bueno, hay diferentes actividades que vamos haciendo. Además ayer, ayer se hizo una hipoterapia, ¿no? No, ayer no. La hacemos el día 17 de septiembre. Es una excursión ah, que hacemos, el eh, de hipoterapia, que es una terapia también con caballos. Y nos, desplazamos a San Miguel de Olerdola, que es donde tienen allí la, la hípica y todo eso, y pasaremos el día. Y bueno, es una excursión también para personas que quieran venir a probar este tipo de, terapia y bueno, ir juntando las familias y hacer pasar el día juntos. Muy bien. Y esto lo hacemos el día 17 de septiembre. Ah. Que bueno, ahora nos vamos de vacaciones, pero bueno, ya podéis ir llamando, ya la información y todo la tenemos aquí en la página web y bueno, en el Facebook, en todas las redes sociales ya está puesto el cartel y todo eso. Que aún hay sitio y se puede apuntar. Es abierta a todo, a todo el personal, ¿eh? a, a todas las personas. ¿Y qué es lo que realizáis desde ASEM Cataluña? Porque estas enfermedades neuromusculares son poco conocidas, ¿no? Por eso. Sí, sí, exacto, sí, no, a ver, en Cataluña ya, bueno, el año pasado cumplimos 30 años como asociación, mm. entonces tenemos unos grupos que son fijos durante todo el año, que, bueno, es un grupo es socioterapéutico, que es un grupo de adultos, un grupo de familiares, un grupo de padres, un grupo de donas, un grupo de una enfermedad que se llama Steiner, un grupo joven, o sea, todo esto nos reunimos una vez al mes, hacemos un poco de terapia entre, entre los afectados y, bueno, los familiares, porque no solamente es el enfermo el que, tiene problemas, es el entorno, los familiares, los amigos y todo esto. Y entonces esto lo hacemos durante todo el año. Ahora ya, bueno, este mes ya acabamos, nos vamos de vacaciones en el agosto y en septiembre volvemos a renovarlo. ¿no? Luego también hacemos un, grupo de gimnasia, que lo hacemos dos días en semana, porque bueno, la gimnasia siempre la movilidad es lo que mejor nos va para este tipo de, enfermedades. Y también lo hacemos dos veces, eh, por dos veces a la semana, por la mañana, dos horas. Y eso también, el jueves este ya termina también el, el mes de julio y luego volvemos otra vez en septiembre. Luego también tenemos un grupo de informática que también va dos veces en semana eh, bueno, es, abastada es una informática pues un poco diferente a cualquier otro curso, pero bueno, también lo realizamos. Y luego también pues tenemos un grupo de teatro, que además eh, tenemos un convenio con, con, el, con el grupo Eolia, que, que es uno de los mejores que hay en Barcelona y eso, y también con ellos hacemos, también este mes acaba ya el curso. Y bueno, en fin, que no, no paramos de hacer cosas, hay cosas que son fijas, luego vamos haciendo pues como esto de la hipoterapia, ¿no? que es una excursión que hacemos un día concreto y todo eso. Bueno, lo importante es que os lo paséis bien y que esto sirva para, una terapia de que estas, estas personas que tienen este tipo de enfermedades, ¿no? Exacto, sí, sí, sobre todo, ya te digo, el entorno, los familiares, los, más allegados, que bueno, que todos necesitamos pues ayuda y necesitamos pues que eso, que, que nos entiendan y nos vean y sepan que estamos ahí, ¿no? Hacemos todo esto. Porque una persona, mm, ¿cómo, se puede saber si una persona tiene esta dolencia de mal, de enfermedades neuromusculares? Bueno, en principio lo que más luchamos nosotros es porque te diagnostiquen lo más pronto posible. El problema muchas veces es el diagnóstico, ¿no? Porque los médicos empiezan a darte vueltas, te mandan a un lado, te mandan a otro. No, no se conocen mucho este tipo de enfermedades y la verdad es que como no, como no ves con un médico que, sepa de qué va y te pueda mandar una serie de pruebas, que además son pruebas sencillas, no son mm. pruebas costosas ni son pruebas que dijéramos que salgan fuera del ámbito de, la sanidad pública, mm. pues entonces enseguida es tener el diagnóstico y a partir de ahí pues ya empezar pues eso. A ver, la mayoría no tienen, no tiene solución, no hay, hoy por hoy no hay ningún medicamento ni nada, y lo mm. único lo único que recomiendan los médicos es que siempre estemos activos de la manera que, podamos andar hacer gimnasia hacer cualquier cosa que estemos activos es lo que más nos recomiendan porque además son sesiones que también están enfocadas a, los niños pero también lo han probado algunos adultos no sí, por ejemplo, sí, sí, esto de los gozos perros, sí, sí, eh, puede probarlo todo el mundo mm. y además es, una manera de, hacerte a ti y moverte, ¿no? ...o sea, tú ves que el va a hacer una cosa cuando tú se lo mandas o se lo dices o, simplemente mirándote la cara que tú le haces un gesto o algo, pues ellos lo hacen. O sea, que aquí esta terapia se lleva a todo. También estamos intentando que esto no sea pues como este mes, ¿no? Un par de actividades y ya está, sino hacerlo, consolidarlo como un cursito, como un curso también y hacerlo durante todo el año. Entonces, pues seguramente en septiembre si vemos que hay posibilidades y hay personas que se apuntan, y porque esta, yo te digo, también eh, está abierto a todo el mundo, ¿eh? no, simplemente porque tengas una enfermedad neuromuscular, sino que puedes hacerlo cualquier persona y todo eso. Y entonces, pues intentaremos que sea una cosa más a más como la gimnasia, como la informática, como todo esto. O sea que a partir de septiembre nos pondremos las pilas y que toda la gente que está interesada, pues que también pueda participar en esto, en este proyecto. Exacto, sí, sí. Tenemos que, a ver, es una cosa novedosa, es nueva, la hemos probado con, con la que hagamos el jueves tres veces y la verdad es que las dos veces anteriores ha sido todo un éxito y ha participado muchísima gente y todos han quedado encantados porque claro, no se lo espera, ¿no? Se piensa que es otra cosa y es mejor verlo. También te decir, he de comentarte que el hmm. día 17, cuando no, cuando hicimos la primera la primera actividad esta de los eh, vino BTV, la televisión de Barcelona. Ah, ah, Entonces hay un reportaje ahí que también, si las personas están interesadas, pues se pueden poner en la página y verán un poco lo que lo que hacíamos, una entrevista a la gerente nuestra, a María Ramos, y ahí explica un poco mejor todo eso. Entonces es mejor verlo que no que no explicarlo, ¿no? Mm. Pues estaremos en contacto para conocer más cosas de las que realizáis y a ver si algún día pues eh, podemos ah, llegar acercarnos al Casal de Barri de Sant Andreu y saber qué actividades realizáis, ¿no? Sí, sí, cuando queráis podéis pasar, además tenemos el local también nosotros al lado del Casal del Barri, que también hace, ahora, hace un año que no hemos trasladado ahí, o sea que está todo a mano, o sea que el día que estáis todos invitados, igual que los oyentes, todos, si quieren venir a vernos, pues ahí estamos, y bueno, y enseguida pues nos ponemos en contacto y y ayudamos a todo el mundo que haga falta, o sea, que por eso no hay problema. De acuerdo. Muy bien, pues Bernardo, muchísimas gracias por acercarte hoy a nuestros micrófonos y esperemos que todas estas actividades que estáis poniendo en marcha y todas las que también ah, hace tiempo ya que realizáis, pues que te también sirvan para que las personas pues tengan puedan tener un aspecto físico más más mejor, ¿no? Exacto, sí, de eso se trata, de que estemos mejor. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, contar con nosotros cada vez que queráis, pues aquí estamos a vuestra disposición. De acuerdo, pues Bernardo, muchísimas gracias. A ustedes, venga, buenos, Adiós, días. buenos días. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh, SEM Catalunya és aquesta entitat de persones amb malalties neuromusculars que aquests dies doncs, estan portant en marxa aquestes aquestes teràpies amb animals, si tant sigui amb gossos com amb cavalls i evidentment doncs, totes aquestes activitats les fan perquè les persones que tinguin algun tipus de malaltia o simplement perquè vulguin conèixer a SEM Catalunya doncs, s'acostin doncs, a aquesta entitat que sabran doncs, eh, com, com poder disfrutar i com poder ajudar a, a d'altres. Ara el que farem és anar a escoltar una mica de música per tornar tot seguit i per parlar d'una altra activitat important que hem de tenir en compte aquests dies, com és el banc del temps del barri de la Sagrera. Fem una pausa i tornem. I Molt bé, doncs avui, eh, com heu eh, pogut escoltar, ens hem, ens hem dotat, ens hem permès el luxe de poder eh, comptar amb algunes entitats d'aquí dels nostres barris i una de les entitats importants a tenir en compte doncs, és precisament el Banc del Temps de la Sagrera i precisament tenim al l'altra del fil telefònic a la de Melsa, que és una de les seves responsables. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el Banc del Temps de la Sagrera, com funciona? Doncs el dant del temps és eh, l'intercanvi que s'ha fet tota la vida, que una persona li feia un favor a una altra i aquest li tornava, doncs mm, amb la peculiaritat que aquí ho fem com en, en, en grup, en comunitat, en el comtat uh -huh. del barri. Uh -huh. D'aquesta manera, perquè a vegades ens trobaven que, clar, eh, jo puc fer un servei a una persona i aquesta altra, doncs, pel que sigui, no té alguna saber què em pugui fer a mi, o en aquest moment, doncs jo no ho necessito Uh -huh. Llavors, d'aquesta manera, és una cadena de, de favors. Exacte. Uh -huh. És a dir, que pots, pots col·laborar, pots ajudar algú i altra, i altra persona doncs, t'ajuda a tu, no? Exacte. Eh, el que es fa és, el, els serveis que s'ofereixen, uh -huh. en lloc de, de pagar-ho amb, amb calés, que es faria de manera uh -huh. convencional, eh, ho fem amb hores. Uh -huh. D'aquesta manera per exemple, una persona pot venir a casa meva a sintonitzar-me els canals de la tele. Mm. Llavors, aquesta persona que ve se li, paga, se li fa un taló d'aquest membre de, del Banc del Temps, li fa mm. aquest servei a aquest altre per tantes hores. Uh mm-hmm. -huh. I llavors té un compte corrent d'hores, en lloc d'euros, de, que uh mm. -huh. farien els bancs convencionals, en el banc del temps, acumules temps, acumules uh mm-hmm. -huh. hores. Ah, I llavors toma aquestes hores pots dedicar-la al que vulguis. Si després el que havia sintonitzat els canals doncs necessita, no sé, uh, doncs ha de muntar un moble de l'IKEA i mm. hi ha una persona de la banda del temps que ho ofereix. Uh mm-hmm. -huh. Doncs el truca, queden entre ells i li, i li munta el moble de l'IKEA o, o qualsevol cosa que es necessiti, perquè tenim serveis molt diversos. Clar. Perquè quanta gent hi ha dins el Banc del Temps de Sagrera? Doncs ara tenim 77. 77 persones que estan col·laborant amb aquest Banc del Temps, no? per dir-ho d'alguna manera. Exacte, que són membres del Banc del Temps. Uh -huh. I sabem el, el, que es, bé, el que es pot dedicar una persona a una altra, no? El què, perdona? Que nosaltres podem saber el que, el que es pot dedicar una persona, doncs, o sigui, queda apuntat sí. en un registre a les coses que pot fer aquella persona, no? Exacte. Eh, nosaltres fem reunions mensuals -huh. Mm. perquè a vegades, clar, truca una persona que no coneixes de res, doncs, doncs hi ha persones que els hi fa una mica de respecte, -huh. Mm. llavors es fan reunions per conèixer-nos els membres. Uh mm-hmm. -huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, s'ha com una mica d'amistat, un vincle, i, i llavors ja es poden quedar a més a més en aquestes reunions. Fins ara es passava un llistat en totes les ofertes, demandes i contactes mm. dels, dels, dels usuaris uh mm-hmm. -huh. i ara estem fent servir, hem començat a fer servir un programa informàtic uh mm-hmm. -huh. de manera que es pugui fer tot telemàticament. Tu pots uh mm-hmm. -huh. consultar totes les ofertes ah, i, i bueno, doncs el, el telèfon de contacte que ens ha facilitat aquesta persona uh -huh i ja el contacte ho fa directament cadascú dels membres. És a dir, Abans... que el, els serveis et queden dintre de, de l'ordinador i si necessites una persona doncs pots eh, contactar amb ella a través de, de, de l'ordinador, no? També? Bueno, sí, pots consultar les dades a través de, de l'ordinador. Uh -huh. De totes maneres, clar, hi ha gent que, que no té accés a un ordinador, llavors a aquestes persones se li passa tota la informació en paper. Uh mhm. -huh. Li passen uns llistats perquè ho pugui consultar en qualsevol moment. Ah, està molt bé. Mhm. Uh <laughs> -huh. Doncs- I doncs... també voldria comentar sí. que abans de ser membre del Banc del Temps es fa una petita entrevista. La ah. gent de la secretaria fem una entrevista perquè, clar, és posar contacte les persones, són totes persones del barri, mm. però molts cops mm, han de venir a casa teva perquè o, o hi ha serveis de cangur i, i deixes els nens, o, o doncs, necessites que et facin algun, algun servei a casa, i mm. clar, deixar entrar a casa una persona que no coneixes, mm. doncs necessiten un mínim de garanties. Llavors sempre es fa primer una entrevista personal uh mm -huh. -hmm. per veure mm, doncs, bueno, el tarannà de la persona -huh. I a la consulta de les dades del programa només tenen accés les persones del Banc del Temps. Una persona uh -huh. que no sigui membre no pot consultar les dades de, de, de la resta de membres. Clar, llavors, mm, de quina manera una persona es pot interessar pel Banc del Temps o pot trobar informació sobre per participar en el Banc del Temps? Doncs eh, nosaltres fem, col·laborem amb les festes del barri mm. i fem diverses activitats per donar-nos a conèixer de, mm, davant mm. del temps. Llavors tenim una secretaria oberta a la nau Ivanov, al carrer Honduras, mm. que sempre els dimecres i els dijous de 7 a 9 està oberta, hi ha sempre algú del, del banc del temps allà per, doncs això, no? per donar-li resposta. A vegades hi ha gent que ha sentit parlar però no sap molt bé com, com funciona, mm -hmm. doncs per donar aquest servei i també després tenim un Facebook i i bueno, ara muntarem un blog també amb, amb tota la informació. déu nhi eh? Teniu forces coses a, a fer. Eh? Sí, sí. la veritat que fa, aquest banc del temps fa un mes i mig, que, mm. una miqueta més, que va començar a funcionar i estem molt contents de la resposta que ha hagut per part de la, de la gent del barri. Mm. Creiem que som un col·lectiu home, ja 70, gairebé 80 persones, eh, Déu-n'hi-do, en un any, hi ha moviment, es fan intercanvis, uh -huh. la veritat que estem molt contents de com està funcionant. Per tant, una persona que estigui interessada a pertanyar al Banc del Temps eh, pot passar per, per la nau Ivanov, que li donaran aquesta informació. Sí, sí, sempre, perquè pregunti per la gent de, del Banc del Temps, perquè sempre hi ha algú de, de la secretaria que estem allà, uh mhm. -huh. doncs això, per, per donar la benvinguda i per atendre'ls, bueno, tant a ells com a qualsevol dels, dels membres de, del Banc del Temps. Sempre uh mhm. -huh. està obert de, de 7 a 9 de la tarda els dimecres i els dijous, uh mhm. -huh. i és per això, per, per fer un alta presencial mm, i poder-nos trobar amb, amb la gent que està interessada en, en aquest sistema. Home, 77 persones en un any i mig és, és important, eh, això, el que, el que heu fet amb el banc del temps. Això és, o sigui, teniu força, força gent, no?, ja, dintre sí, del... Sí, sí. Clar, és que al principi sempre costa una mica més de, de rotllar, perquè clar, les ofertes són més limitades, però és que ara ja tenim un ventall d'ofertes molt gran, llavors això mm. encara ho fa més atractiu i llavors eh, facilita els intercanvis. Mm i després, clar, també va molt de, de boca a orella, no? Un, no. Estàs content amb el servei, li comentes als amics, aquests amics després ho miren i després s'acaben apuntant. Llavors, clar, eh, a córrer veu molt, molt ràpid, però mm. ja dic, perquè després també fem, fem tastet, de manera que fem una petita demostració d'algunes ofertes que, que fan el, els nostres membres okay. per, de cara al públic, perquè tothom pugui sap, saber més o menys que, quin tipus d'ofertes n'hi ha. Uh -huh. I a l'estiu no feu vacances, no? Uh, secretaria sí que fa vacances. Ah. Eh, sí, nosaltres eh, ara ja... Estem ja de vacances, però <laughs> bueno, saps? uh, <laughs> sí, juliol i agost eh, fem vacances, al setembre ens comencem a reunir secretaria i a cada 15 o així ja està obert a tots els usuaris. Però els intercanvis es poden continuar fent, perquè la gent pot consultar els llistats uh -huh. i llavors entre ells poden fer els intercanvis. Ah, I El que mm. és el, el, el funcionament no s'atura, uh -huh. perquè tu pots consultar, necessites qualsevol cosa, i si l'altra mm. persona mm, té disponibilitat, mm. poden quedar i fer l'intercanvi. Però clar, el servei aquest de, de secretaria d'atenció al públic mm. sí, que, sí que fa vacances, però clar, també volem marxar fora eh? mm. <laughs> I, i volem una miqueta més de, de, de desconnexió en aquest sentit. Però mm. bueno, també eh, amb, tota l'estona és pensar idees noves per aplicar després al setembre mm. i, i això, no? i tornar amb moltes ganes per mm. continuar amb el projecte. Doncs, si vols afegir alguna cosa més? Doncs que qui vulgui que és benvingut, els ben del temps. Uh -huh. eh, sí, a convidar a tots els oients que, que s'ho mirin, que és un sistema que és, és molt interessant uh mhm. -huh. i que treurà les pors i les vergonyes que molts creus és ai, és que no sé, jo no mhm. sé què puc oferir, tothom pot oferir coses. Uh mhm. -huh. Hi ha serveis, doncs això, fins i tot les plantes, ara en vacances molt sol·licitat, no? les plantes i això mm, tothom pot fer-ho, mm. i que a vegades pensem que no, que no podem oferir res a, als nostres companys del barri i que sempre hi ha alguna cosa a oferir. Mm -hmm. jo, jo animo, jo estic molt contenta amb, mm -hmm. amb, amb els serveis i com funciona tot, la veritat. D'acord. Doncs, més, si et sembla, convidem els nostres oients a que es passin per la i Ivanov els dimecres i els dijous entre les 7, i les 7 de la tarda i les 9 de la nit, no? I les 9, sí. Molt bé. D'acord, doncs eh, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs, que aquest estiu, tot i que feu vacances, doncs, hi hagi algun contacte que ens puguin, puguem ajudar a la gent. Molt bé. <laughs> Doncs moltes gràcies. Vinga, vosaltres. Que vagi Adeu. molt bé. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres anem ja directament a escoltar una mica de música ja per anar tancant el nostre programa d'avui. She want my love, she want my love, love, non-stop. She can't get enough, she says she want my love She want me take my clothes off and make love Alright then, yo, Mickey and her me number, she got me pan phone She now waste no time, she say baby me so fam She can't wait, she want reach out me hard. She says she want check for me as soon as she can She not need no bet, she make love Doncs el que escoltes ara mateix, de la, segurament que no té cap mena de pèrdua, directament des de l'estiu del 2011 aquesta gent ens feia ballar i d'allò més. Es diuen Saint Paul, DJ Featuring Lion i aquest tema, evidentment, doncs no té cap mena de pèrdua. Get My Love. Alright then, yo, this guy to get my love doncs ara, si us sembla, comentem algunes de les activitats de les quals podeu gaudir als nostres barris. Comencem parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició de pintura L'aigua i els seus fantasmes. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 30 de juliol l'exposició L'aigua i els seus fantasmes de Masha Davidoff doncs l'horari de visites és de dilluns a dissabtes, de 5 de la tarda a 9 de la nit. L'aigua és un element que ens fascina des de temps immemorials. Doncs aquesta exposició la trobareu al passadís de l'Auditori de Can Fabra. Més coses a trobar a Can Fabra, doncs una altra exposició sobre Joan Clapés i Sant Andreu de Paloma. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del segle, del Segre número 24, us ofereix fins al 30 de juliol l'exposició Joan, Cla Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar. Doncs en commemoració del 75 aniversari de la mort de l'historiador i escriptor andreuenc mossèn Clapés, doncs es realitza aquesta exposició a Can Fabra. Nosaltres que ho deixem aquí. Donem les gràcies a Francisco Miguel i també a la Judit Guiu i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Hey baby girl, me tell you nothing You know I say your heart and a long time you got me You know I say you got what I like and you got the real Why girl, you know I say you mad me